speech. 50 years. Thank you. Here's this give the Ξέρουμε, είπε, ότι πολλά από τα you

Thank you. answer надежда, если cultures.